الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Doista svaka zahvala pripada uzvišom Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat, mir i selam na Allahog poslanika, Allahovog miljenika, Muhammeda, alaihi salatu wasalam, njegovu časnu porodcu, njegov uzor te ashave i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažna braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda nakon jacije namaza, naš ustavni termin u kojem se već duži period družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtove pobožnjaka, čuvenog imama En Nevevija, rahmetullahi alihi. <clears throat> Za one koji imaju knjigu ovog formata, na stranici 542. 213. poglavlje pohvalno stanjanje teravih namaza u Ramazanu. <clears throat> Nakon što smo u proteklom predavanju govorili o propisima koji se vezuju za vitr namaz, propisima koji se vezuju za noćni namaz, nekim, hajde da kažemo, hronološkim redom, Imam nevi nevi Rahmetullahi Alehi govori o jednoj novoj nafili, a to je teravija, namaz koja se klanja eksplicitno samo u mjesecu Ramazanu. <clears throat> Kaže Imam Ennevi, pohvalnost klanjanja teravih namaza u Ramazanu. Rekli smo da dosta puta Imam Ennevi Rahmetullahi Alehi u samom naslovu kao da se izjašnjava u pogledu određenog propisa, pa ovom propisu nam kaže imam nevi u ovom poglavlju pohvalnost klanjanja teravih namaza, to hoće da kaže e, uvaženi čitatelju, ti koji čitaš ovu knjigu, u ovom poglavlju ću vam spomenuti određene argumente koji ukazuju na ispravnost i validnost, utemeljenost ibadeta teravih namaza u mjesecu Ramazanu. <clears throat> Muslimani od vremena Božeg poslanika ali se letu selam pa sve do dana današnjeg u mjesecu Ramazanu povećavaju svoje ibadete. U mjesecu Ramazanu se klanja poznati namaz, teravih namaz, a u zadnjih deset noći Ramazana povećaje se još intenzitet ibadeta, pa se klanja i noći namaz mimo teravije. <clears throat> Kaže se u hadiskoj bilježi e, Imam Buharija i Muslim od Huriri radijallahu ta'ala se prenosi da je Allah poslanik ali se rekao ko provede Ramazan klanjajući Vjerujući i nadajući se Allahoj nagradi, bit će mu oprošteni prošli grijesi. Ko provede Ramazan, klanjajući, vjerujući i nadajući Allahoj nagradi, bit mu oprošteni prošli grijesi. Prva stvar, mjesec Ramazan je mjesec u kojem je Allah s.w.t. propisao muslimanima post. Jedan od 12 mjeseci Uzvišnji Allah s.w.t. propisao je muslimanima koji su zdravi i koji su punoljetni i koji borave kod svoje kući. Ovo su tri glavna uvjeta da bi čovjeku post mjeseca Ramazana bio obaveza. Allah subhanahu wa ta'ala čovjeku koji je kod kuće i koji je zdrav i koji je punoljetan propisao je propisao je post mjeseca Ramazana. <clears throat> U mjesecu Ramazanu muslimani nakon jacije namaza klanjaju eh, na filu koja je poznata eh, i kod Arapa i kod nas pod nazivom teravija, teravih namaz. <clears throat> Kaže se u ovom hadisu da Allah poslanik ali se letu selam rekao ko provede Ramazan klanjajući. Znači da njegova većinska praksa u tom mjesecu bude da svaku noć ima dio noći kojeg on provede u namazu. Tako da insan ako svaku noć inšala klanja teraviju namaz, on potpada pod ovaj hadis, kaže Allahu poslanik alaih salatu wasalam, ko provede Ramazan klanjajući. Nakon toga vjerujući u Allaha, vjerujući i nadajući se njegovoj nagradi bit će mu, kaže Allahu poslanik, oprošteni grijesi. Pa je <clears throat> mjesec Ramazan, Generalno gledajući, u mjesecu Ramazanu ljudi imaju priliku da na više načina zasluži Allahu subhanu wa oprost. Jedan od načina jeste da čovjek isposti mjesec Ramazana. Jedan od načina jeste da provede mjesec Ramazana u ibadetu, klanjajući teravih namaz, a imamo i treći način, a to je, doće nam sljedeće poglavlje, da čovjek provede noć lejletul qadar u ibadetu i za takav postupak se i nagrada oprosta griha. Pa znači vraćamo se ovom našim ovom našem hadisu, Allahu poslanik ali se letu selam kaže ko provede Ramazan klanjajući, vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, bit će mu oprošteni grijesi. Svakako da bi čovjek bio nagrađen, treba da vjeruje u Allah subhanahu wa ta'ala, treba da očekuje od njega nagradu, u svemu tome znači vjerujući u Allaha subhanahu wa ta'ala. <clears throat> E, sličan hadis, 1188. E, hadis od Ebu Huriri radi Allahu ta'ala se prenosi da je rekao Allahov poslanik posticao je ashabe da klanjaju noćni namaz u Ramazanu, ali im to nije strogo naredio. Znači ovdje e, Ebu Hureyre radijallahu ta'ala pojašnjava propis teravih namaza i kaže Allahov poslanik Podsticao je ashabe na klanjanje noćnog namaza u Ramazanu, ali im to nije strogo naredio. Govorio je, ko provede Ramazan klanjajući, vjerujući, nadajući se Allahovoj nagradi, bit će mu oprošteni grijesi. Ovaj hadis i hadis prethodni se razlikuju Time što je Ebu Hureyre u početku pojasnio da je Allah poslanik alaih se wasalam podsticao ashabe na klanjanje teravih namaza, ali da to nije obaveza. Pa je ispravno znači da teravih namaz je e, definitivno <clears throat> na fila, dobrovoljni ibadet. Ako bi čovjek bio u datom momentu spriječen da klanja teraviju namaz, inšala biznila, on nije griješan. Ono što je nama muslimanima naređeno jeste da klanjamo pet dnevnih namaza u toku dana i noći. Sve mimo toga inšala je dobrovoljno i sve mimo toga je na fila. Jedna od tih na fila jeste i teravih namaz. Ono što se može kazati vezano za teravih namaz jeste <clears throat> E, da je to dobrovoljni ibadet i čovjek vjernik bi se trebao maksimalno truditi da u svakoj noći klanja teraviju. Ako ne može klanjati u džematu, trebamo znati da se može teravih namaz klanjati i kod kući. Velik broj ljudi ako nije klanjao teravih namaz u džamiji, on ga neće klanjati kod kući. Ispravno je da čovjek teravih namaz može klanjati sam kod kući ili sa svojom suprugom ili sa svojom djecom ili žena sama ili muž sam. Znači nije uvjet ispravnosti klanja teravih namaza da se klanja u džematu. Definitivno, malo je ljudi koji znaju dosta Kur'ana kako bi mogli da klanjaju 20 rekijata teravih namaza, pa ljudi zbog toga najviše voli da klanjaju teravih namaz u džematu. Ali rekli smo ako bi čovjek iz datog razloga bio spriječen da klanja teravih namaz u džematu, može teravih namaz teraviju klanjati i kod kući. Ono što je interesantno spomenuti jeste i činjenica, ako čovjek i ne zna mnogo Kur'ana, a želio bi da klanja više rekiata, da duže klanja, nema smetnje da čovjek uzme mushaf u desnu ruku i znači da u namazu uči iz mushafa kada završi određen dio koji je htio da uči na jednom rekiatu spusti pored sebe mushaf klanja sve, ostalo opet kada se vrati na kijam, na učenje, uzet će mushaf i iz njega će čitati. E, kada je u pitanju broj rekiata teravih namaza, Allah poslanik je rekao u jednom općenitom hadisu Salatu lejli mesna mesna, noćni namaz je dva po dva, dva po dva. Tako da, eh, broj rekiata teravih namaza nije ograničen. u dosta zemalja, u dosta, hajde da kažemo, u velikom dijelu islamskog svijeta muslimani klanjaju 20 rekiata teravih namaza. Od vremena Božih poslanika pa sve do dana današnjeg postoji različiti stavovi u pogledu toga koliko se teravih namaz može klanjati. E, to je pitanje jedno koje nije precizirano, hajde da kažemo, e, nije nije određeno baš koliko čovjek može klanjati teraviju, tako će čovjek klanjati shodno svoju mogućnosti, shodno želji, tijenju, shodno e, periodu dok on osjeća lagodnost u namazu. Pa čovjek može klanjati dva rekata, može klanjati četiri, može klanjati osam, može klanjati dvanaest, može klanjati dvadeset, a može klanjati i više od dvadeset. Bilo je islamskih učenjaka koji su smatrali da se teravija klanja 30 ili 36 rekata. U svakom slučaju, e, muslimani ne smiju dozvoliti on ono što nam se dešava u, u, u zadnjih desetine godina gdje se velike, velike rasprave vode oko toga koliko rekiata klanjati teravih namaz. Teravih namaz je dobrovoljni namaz, čovjek neka klanja koliko može da klanja. Ne smijemo jedni druge prezirati, niti smijemo jedni drugi mrziti zbog toga što je neko klanjao 20, neko 8, neko 10, a neko nije klanjao nikako. Sve su to dobrovoljni namazi. Čovjek ako inšala klanja imaće zbog toga nagradu. Ako i ne klanja ili klanja manje neko, neko, drugi, inšala bi iznila da svi su oni u hajru. Svakako da ljudi u džematima gdje se klanja 20 rekreata, primjera radi, <clears throat> ako već izlazi iz džamije u toku namaza, onda treba da pažljivo izlazi, da ne remete harmoniju, mir u džematu u kojim se klanja teravija. <clears throat> Nakon toga, E, svakako, Imam Nevi nije spomenuo ovdje jedan veoma interesantan hadis koji se odnosi na vrijednost teravih namaza. Znači Imam Nevi spomenuo je dva hadisa koji kazuju na vrijednost noćni e, noćne na file u mjesecu Ramazanu. E, postoje i drugi argumenti koji ukazuju na vrijednost teravije. Jedan od tih hadisa jesu riječi Allahu poslanika Men qame ma'al imami hatta jansarif kutibe lehu qiyamu lejl Onaj insan koji bude klanjao teraviju ili noćni namaz sve do kraja dok imam bude klanjao. Koliko god da imam klanja. Ako imam klanja 8, on klanja 8. Ako imam klanja 13, on klanja 13. Ako imam klanja 20, 20. Onaj čovjek, kaže Allah poslanik, ko sa imamom klanja sve dok ne završi. Koliko god da imam klanja, sve dok ne završi, njemu će biti upisano nagrada kao da je cijelu noć proibadetju. Allahu ekber. Pa je ovo jedna velika nagrada za insana koji klanja e, potpunu teraviju, potpun namaz teraviju za imamom. Pa insan vjernik, ako ima vremena, ima mogućnosti, e, hajde da kažemo, i raspoloženja, trebao bi se maksimalno potruditi da kada već klanja za imamom, da klanja kompletno, znači sve što imam klanja, da sa njim zajedno klanja, nadajući se inša da potpadne pod ovu veliku nagradu, ko klanja sa imamom, sve dok on završi, bit će mu upisana nagrada kao da je klanjao cijelu noć, noćni namaz. <clears throat> Nakon toga, uh, u 214. poglavlju kaže imam nevi, u kojoj noći, u kojoj noći, u kojoj se noći nalazi Lejletul Qadr i vrijednosti badeta u njoj. Imam Nevi Rahmetullah Alehi u ovom poglavlju kao da kaže o ti koji čitaš ovu knjigu Rijadu Salihin u ovom poglavlju 214. Spomenut, spomenut ćemo ti argumente koji govori o tome u kojoj se noći nalazi Lejletul Qadr i vrijednosti badete u toj noći. Prva stvar, šta je to noć Lejletul Qadr? Uzviš je Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu objavio je suru koja se zove El Qadar. Inna enzelnahu fi lejletil qadar, wa ma edrake ma lejletul qadar, lejletul qadar hajru min elfi šehr. Noć kadera je noć u kojoj je počela objava Kur'ana. Noć kadera je noć u kojoj je počela objava Kur'ana. Allah najbolje zna, postoji različiti neki stavovi islamskih učenjaka, ali ono što je, hajde da kažem, prevladavajuće jeste da je uzviši Allah subhanahu Kur'an objavio u noći kadera, počela je njegova objava, spušten je na dunjalučko nebo, a nakon toga je Kur'an objavljivan tokom 23 godine života Božijeg poslanika shodno određenim potrebama. Jer mi znamo da 13 e, godina Božji poslanik je primao objavu u Medini. Znamo da je medinska objava imala svoje, hajde da kažemo, specifičnosti, odlike. Nakon toga je došao period 10 godina u Medini kada se više potenciralo na propise i tako dalje. Pa je znači Kur'an, početak Kur'ana objavljivanja je započet u noći Lejletul Qadr, u noći Lejletul Qadar spušten je na Dunjalučko nebo, a nakon toga, tokom 23 godine, Kur'an je objavljivan e, parcijalno Božim poslaniku, alaihi salatu wasalam. <clears throat> Svakako, ova noć u islamu ima veliku, veliku, veliku bitnost, e, veliki značaj. Citirali smo kuranski ajet gdje Allah Đelšanu kaže Lejletul Qadar, Hajru min elfi šehr, noć kadera je bolja od hiljadu mjeseci, kažu islamski učenjaci, govoreći o vrijednosti ove, e, e, ove vrijednosti ove noći i komentaršujući ovaj kuranski ajet, noć kadera, ibadet u noći kadera, bolji je od ibadeta hiljadu mjeseci u kojima nema te godine. Noć, znači e, veoma veličanstvena noć, da je ibadet u toj noći bolji nego ibadet hiljadu mjeseci u kojima nema te noći. Pa znači, vjernik čovjek bi trebao, trebao mnogo, mnogo da se potrudi, da hajde kažemo potrefi, da traži tu noć zbog vrijednosti nagrade koja je spomenuta za ovu noć. <clears throat> Uzviše Allah subhanahu wa ta'ala, on je taj, kao stvoritelj zemlje i nebesa, ima pravo da određenu noć ili određeni dan izuzme i da ga učini vrijednim od ostalih dana i noći. Pa je uzvišeni Allah za ovaj ummet ostavio jednu veliku priliku da za jednu noć mogu da zaradi mnogo, mnogo dobrih dijela. Pa je ovaj ummet uzvišeni Allah s.w.t. s jedne strane iskušao da životna dob našeg ummeta, ljudi koji sada žive, veoma je kratka. Mi živimo od 60 do 70 godina, kako što je došlo u vjerodostojnom hadisu, prijašnji ljudi su živjeli i po 200, i po 300, i po 400 godina, i po 900 godina. Allah Žešanu kada govori o Nuhu a.s. kaže, ostao je pozivajući svoj narod 950, 950 godina. Pa su ljudi prije mnogo duže živjeli. Mi živimo mnogo kraći, ali nam je Allah Đelešanu dao vremena gdje možemo za kratko vrijeme zaraditi mnogo dobrih dijela ili mjesta. Pa primjer radi u Meki, jedan namaz je vrijedni u Meki od stotinu hiljada namaza obavljenih na drugom mjestu. Allahu akbar. Pa mi možemo na, za kratko vrijeme i u određenim mjestima obaviti i badete za koje ćemo biti mnogo, mnogo nagrađeni. Jedan od tih znači, posebnih vremena jeste i noć Lejletul Qadr, za koju smo kazali da je ibadet u njoj vrijedniji od ibadeta hiljadu mjeseci u kojima nema te večeri. <clears throat> Kaže uzvišeni Allah, inna enzelnahu fi lejletil qadar, e, Komentarisali smo taj kuranski ajet da se misli da je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala počeo objavljivati Kur'an u noći kadera, da je Kur'an spušten na dunjalučko nebo, a nakon toga, nakon toga je shodno potrebi vremenskim znači intervalima objavljivan Božim poslaniku alaihi salatu wasalam. U 1189. hadisu od Ebu Huriri radijallahu ta'ala se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao ko noć lejletul qadr provede u ibadetu vjerujući nadajući se nagradu Allaha bit ćemo oprošteni grijesi. Vraćamo se, ovo je treća metoda i treći način kako čovjek u Ramazanu može da zadobi oprost grijeha. Rekli smo post u mjesecu Ramazana, klanjanje teravih namaza tokom cijelog Ramazana i treća stvar da čovjek noć lejletul kader pogotovo provede u ibadetu. Pa kaže Allah poslanik u vjerodostojnom hadisku i bilježi i Buharija i Muslim, ko noć lejletul kader provede u ibadetu vjerujući i narice nagradu Allaha bit će oprošteni grijesi. Samim tim, znajući da je ova noć toliko vrijedna, vidjet ćemo da se ashabi, sam Boži poslanik i njegovi ashabi, da su se trudili tražeći tu noć, tražeći u smislu povećavajući ibadet u, u noćima mjeseca Ramazana, jer noć Lejletul Kader je definitivno u mjesecu Ramazanu. Vidjet ćemo da je Allah poslanik ali se letu ovom umetu smanjio znači dane u kojima će istraživati i tragati za noći kader. Nakon toga, eh, Imam Nevi Rahmetullahi Alihi spomenuo je hadis pod brojem 1190 Ibn Omer radijallahu ta'ala prenosi da su neki vjerovjesnikovi sallallahu alejhi ve ashabi sanjali da je noć Lejletul Qadr nalazi se u jednoj od sedam zadnjih noći mjeseca Ramazana. Pa je Allah poslanik alejhi salatu selam na to rekao: "Vidim da svi vaši snovi jednoglasno ukazuju na to da je noć Kadera u zadnjih sedam noći Ramazana, pa ko bude tražio noć Lejletul Qadr, neka je traži u zadnjih sedam noći." Hadis bilježi Buharija i Muslim. U ovom hadisu vidimo da Allah poslanik alaih salatu za tu godinu kazao je ashabima tražite noć u zadnjih sedam dana mjeseca Ramazana. Vidjet ćemo nakon toga da imam Ennevi Rahmetullah Ali citirao i hadise u kojima spominje da Allah poslanik rekao tražite noć kadera u zadnjoj trećini. Pa je kazao tražite noć kadera u neparnim noćima zadnje trećine mjeseca Ramazana. Pa je inšala biznila ispravno, Allah najbolje zna, da noć Lejletul Kader svake godine se mijenja, znači nije uvijek to ista noć. Imamo vjerodostojne hadise iz kojih se vidi da je noć kadera, Lejletul Kader, nekada za života Božih poslanika u jednoj godini bila 21. noći, nekada je bila 23. nekada 27. nekada 29. i tako dalje. Pa je nemoguće pomiriti te hadise osim da kažemo da noć Lejletul Kader se šta iz godine u godinu. Ali ono što možemo odgovorno tvrditi jeste da je, ona u, da je u Ramazanu, da je u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana i da je u neparnim noćima, noćima zadnje trećine mjeseca Ramazana. Noć Leletul Qadr, ibadet u njoj je vrijedniji od ibadeta hiljadu mjeseci u kojima nema te noći. Ok. Ona se nalazi u mjesecu Ramazanu 100% nalazi se u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana i nalazi se u neparnim noćima zadnje trećine mjeseca Ramazana. Ispravno je rekli smo da je nemoguće pomiriti hadise koji govori o vrijednosti i, i tome kada je noć Ledetul kader osim da kažemo da se ona svake godine pomjera iz godine u godinu. U 1191. hadisu od Aisha radijallahu ta'ala se prenosi da je rekla Allah poslanik alejhi salatu selam rekao je E, rekao je zadnjih deset dana Ramazana e, Allahu poslanik ali salatu wasalam zadnjih deset dana Ramazana borio bi u itikafu i govorio bi tražite Lejletul Qadr u zadnjih deset noći mjeseca Ramazana. Hadis bilježi Buharija i Muslim. A Inša kaže, Allahu poslanik bi zadnjih deset dana u želji da potrefi i da nađi nagradu koja se obećaje za Lejletul Qadr, ulazio bi u itikaf i je jedan poseban ibadet koji je izuzetno zapostavljen e, u našem narodu, a to je da čovjek u zadnjih deset dana mjeseca Ramazana uđe u itikaf, odnosno boravi u džamiji tu spava i znači tokom dana gleda da se, hajde da kažemo, malo odmori, ali cijelu noć pokušava da provodi u ibadetu. I tu je bila praksa Božih poslanika, ali se letu se nam njegovih supruga i njegovih asaba, da su ljudi koji su imali, hajde da kažemo, određeno slobodno vrijeme, ulazili bi u i'tikaf, u itikaf i boravili bi deset dana e, u mesčidu, pokušavajući na taj način da povećaju svoj ibadet i da hajde da kažemo, sigurno potrefe noć Lejletul Qadr. Praksa Božih poslanika, ali se letu selam je bila da je svake godine ulazio 10 dana u itikaf. Kaže se u hadisu 1192. od Aisha radi Allah ta'ala, prenosi se da Allah poslanik, ali se letu sam rekao, tražite Lejletul kader u nepadnim noćima zadnjih 10 dana mjeseca Ramazana. Pa vidimo, u prethodnom hadisu poslanik kaže, noć kadera je u zadnjoj trećini. Sada kaže, Tražite, znači propisano je vjerniku da se trudi, da traži noć Lejletul Qadr, pa kaže Allah poslanik, tražite noć Lejletul Qadr u neparnim noćima zadnje trećine mjeseca Ramazana. <clears throat> U 1193. hadisu od Aisha Allahu ta'ala se prenosi da je rekla kada bi nastupila zadnja trećina mjeseca Ramazana, ona govori o stanju Božijeg poslanika, najboljeg Allahovog groba, a svakako mi bi se trebali ugledati u Božijeg poslanika i truditi se da činimo ono što je činio i on. Pa kaže Aisha, a, a, radi anha, kada bi nastupila zadnja trećina mjeseca Ramazana, Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, provodio bi noć u ibadetu. Budio bi svoje ukućane na namaz, potpuno bi se posvetio ibadetu i pritegao bi svoj izar, znači E, aludirajući ne bi imao intimni kontakt sa svojim suprugama. Pa pogledajte praksa Božih poslanika, iako je on bio najbolji Allahov rob, najpobožniji Allahov rob, oprošteni su mu protekli grijesi koje je i uradio i koji će uraditi. Opet kaže Aisha kada bi nastupila zadnja trećina mjeseca Ramazana, Allahov poslanik bi oživljavao noći i badetom. Budio bi svoju porodicu. Vjernik čovjek treba da se ugleda u Božih poslanika i da pazi na svoju porodicu, svoj svoju djecu, svoju suprugu, da se organizuju zadnjih deset dana mjeseca Ramazana, da zajedno posti, da zajedno iftari, da zajedno sehuri, da zajedno ustaju na noćni namaz, da zajedno idu na teravije i tako dalje. Pa je bila praksa Božih poslanika da je svoje supruge, svoju porodcu budio da klanjaju i oni noćni namaz, a u želji da, hajde da kažemo, pogodi i potrefi noć Lejletul Kader, Allahu poslanik bi se i odvajao od svojih supruga u postelji, jednostavno kako ga taj, hajde da kažemo, i intimni život ne bi odalio od ibadeta tražeći veliku nagradu u ovoj noći. <clears throat> Nakon toga, 1195. hadis od Aisha radijallahu ta'ala se prenosi E, da je kazala, upitala sam Allahu poslanika alihi salatu wasalam. Allahu poslaniče, šta misliš kada bi znala u kojoj je noći lejletul qadr? Koju bih dovu upućivala Allahu, a on reče, reci Allahumma inneke afuvun tuhibbul afu e fa'fu anni, Allahu moj, ti mnogo praštaš, voliš praštanje, pa oprosti meni. A iša radi Allahu ta'ala kaže Allahu poslaniku, Allahu poslaniče, kaži mi, kaži mi dovu, koju bi ja mogla kazati u noći za koju ću prepostaviti da je noć Leletul Qadar. Jer je mnogo bitno da čovjek u toj noći što više zikri, što više dovi, što više uči Kur'ana, što više namaza, što više sadaki i tako dalje. Pa kaži, a iša radijallahu ta'ala, koja je to dova? Šta mi preporučuješ? Pa kaži, uči ovu dovu, Allahumme inneke afuvun tuhibbul afu fa'afu anni, o gospodaru, o Allahu, ti si onaj koji mnogo prašta i voliš da praštaj, oprošti meni. I ovo je dova koju bi čovjek trebao i da uči kako u Ramazanu, tako iz Rama, i ima, mimo Ramazana zbog sveobuhvatnosti njenog značenja o gospodaru, ti voliš da praštaš i ti mnogo praštaš, meni oprosti. Pa čovjek treba i mimo Ramazana da upućuje uzvišom Allahu subhanahu wa ta'ala dovu u koju će ga moliti da oprosti insanu, jer svi mi, braćo moja draga, bez obzira ko bio čovjek, svi mi imamo svojih grešaka, svi imamo svojih grijeha za koje treba da molim uzvišom Allahu subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grijehe. <clears throat> Nakon toga imam Ennevi rahmetullahi alihi prešao je na jedno novo poglavlje, a to je 215. E, poglavlje vrijednost upotrebe svaka i urođena svojstva fitra. Kaže imam Nevi Rahmetullah u ovom poglavlju o ti koji čitaš knjigu Rijadu Salihin u ovom poglavlju ću spomenuti određene argumente koji ukazuju kako je Allah poslanik podsticao svoj umet na koristenje svaka čišćenje zubi, Drugim riječima slobodno možemo kazati koliko islam mnogo, mnogo pažnje posvećuje higijeni. Mi ako pogledamo u islam, vidjet ćemo da islam, znači, sav je sazdan na higijeni. Allah poslani kaže, et tohuru šetrul iman, taharet, čistoća je pola imana, pola vjeri. Pa ćemo vidjeti čovjek svaki dan Čovjek koji redovno klanja namaz, pet puta se abdesti, pet puta peri ruke, pet puta se umiva, pet puta čisti svoju bradu, pet puta potire kosu, pet puta peri svoje noge. Zamislite, braćo, draga i cijene sestre, koliko je islam čista vjera, koliko postiče na higijenu. Jednom sedmično minimalno čovjek treba da se okupa, ako ništa za dan petak, znači kada je veća koncentracija ljudi propisano je vjerniku kada krini na džumu da se okupa. Da ne govorimo što čovjek treba pod obavezno nakon intimnog kontakta sa suprugom da se okupa. Žena kada završi sa mjesečnicom treba da se okupa i tako dalje. Znači Islam mnogo, mnogo pažnje posvećuje higijeni. I kamo sreći, kamo sreći kada bi se muslimani pridržavali argumenata koji kazuju na vrijednost higijene u islamu, nažalost moramo konstatirati da određen broj muslimana, čak možemo kazati muslimanskih država, mnogo, mnogo su daleko od onoga e, na čemu je islam i islamski principi, ono u čemu je pozivao Allah poslanik ali se letu Nažalost, velik broj muslimana i u mnogim svojim drugim postupcima nije svjestan činjenice da ljudi danas putem medija, putem mobitela, putem interneta gledaju islam kroz postupke muslimana. Pa danas kad odete u neke islamske zemlje gdje su muslimani izrazita većina, pa vidite nehigijenu, pa vidite prevare, pa vidite nepismenost, pa vidite ovo, vidite ono, onda ljudi kažu ako bi mi primili islam, hoćemo li i mi biti takvi? Pa ljudi svojim postupcima nesvjesni odaljuju ljude od islama. A vidjet ćemo koliko je samo Allahov poslanik izrekao hadisa koji govori o vrijednosti misvaka, čišćenja zubi, čišćenje usta i zuba misvakom. Svakako, prije nego počnemo govoriti o ovim e, argumentima, e, želim da spomenem da islamski učenjaci kada govori o misvaku, e, vjerujem da velik broj vas je vidio šta je misvak, to je jedna grančica putem koji je Allah poslanik alaih salatu nam čistio usta i svoje zube. Kažu islamski učenjaci, cilj korištenja misvaka jeste čistoća zuba i čistoća usta. Tako da danas onaj musliman koji koristi četkicu za zube i kaladont, on postiže ono što je od njega, hajde da kažemo, vjera tražila da postigne misvakom. Jer misvak ima prvenstveno za cilj da očisti čovjeku usta. Definitivno misvak ima svoje određene odlike koji ne postoje u korištenju četkici i kaladonta ili neke pastije za zube, ali Generalno gledajući kažu islamski učenjaci Hadis koji ukazuju na vrijednost korištenja svaka odnosi se i na korištenje četkici za zube i paste za zube. Pa čovjek musliman koji nema mogućnost da nabavi misvak ili ne zna ga koristiti ili jednostavno u zemljama gdje se misvak ne prodaje ili ga ne može naći, inšala biznillahi, e, pranjem zuba, četkicom za zube i korištenjem paste, inšala on potpada pod argumente koji ukazuju na vrijednost korištenja misvaka. Definitivno e, to nas ne spreča da onog momenta kada budemo imali mogućnost, ako posjetimo Meku ili Medinu ili u datom momentu imamo mogućnost da kupimo misak i da koristimo misvak, baš slijedeći Božji poslanika ali se u tom njegovom postupku, ali elhamdulillah i korištenjem četkice za zube i korištenjem paste za zube mi postižemo onaj cilj koji se treba postići mi svakom, a to je čistoća i higijena, oralna higijena usta. <clears throat> U 215, mm, e, poglavlju rekli smo e, vrijednost upotrebama svaka i urođenih svojstava. Vidjet ćemo nakon što imamo nevi spomeni nekoliko argumenta koji ukazuju na vrijednost svaka i određene propise vezane za misvak, spomenut će i koja su to islamu urođena svojstva kod čovjeka. 1196. hadis od Ebu Huriri radi Allah to nas prenosi da je Allah poslanik alaih salatu wasalam rekao kada ne bi otežao svome ummetu ili rekao narodu naredio bi im upotrebu svaka prije svakog namaza. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Kaže Allah poslanik ja, ja se bojim da ću otežati ljudima ali kada, im, kada bi znao da im to neće biti teškoća, ja bi im naredio, naredba, da kada god želi klanjati, treba usta da očiste mi svakom. Pogledajte, znači čovjek dnevno klanja minimalno pet puta, pet puta bi trebao da čisti zube mi svakom. Pogledajte na kakav stepin e, znači islam podiže higijenu usta da Boži poslanik kaže ja se bojim samo da ću time otežati ljudima, inače bi im to naredio iako to nije naređeno, ostaje onda propisano da čovjek kada god hoće da klanja, da očisti svoje zube mi svakom. Definitivno kada je u pitanju, kada su postavili pitanje šehu Sejminu Rahmetullahi u pogledu korištenja četkice za zube i e, pasti, e, da li, e, se vrijednost mi svaka odnosi na to, ne kazao da, ali kaži Ipak ostaje da je Boži poslanik u mnogo situacija koristio misa kada se četkice za zube ne može koristiti i pitanje, kaže, koji treba postaviti stručnim osobama koliko je u toku dana i dobro i zdravo da čovjek u toku dana deset puta primjer radi perije zube četkicom za zube. Dok kada je u pitanju misak, čovjek može u toku dana koristiti 20-30 puta misak i sigurno u tome nema nikakve šteti. Pa su to neke odlike kojima se misvak odlikuje nad današnjim načinom čišćenja zuba, to su četkice i e, paste za zube. Pa vidimo ovdje u ovom hadisu da Allah poslanik ali salatu wasalam mnogo pažnje posvećivao mi svako da kaže ja sam razmišljao da to naredim ljudima, ali bojim se da će im to biti preteško. Nakon toga, eh, u 1197. hadisu Huzefa radijallahu ta'ala kaže kada bi se Allah poslanik se letu sem probudio u noći, svoja bi usta čistio mi svakom. Znači, Boži poslanik noće probudio je se, hoće da počne klanjati namaz noćni. Prva stvar koju bi uradio, očistio bi svoje zube mi svakom. Pogledajte koliko mnogo pažnje Allah poslanik posvećuje e, zubima, koliko pažnje posvećuje e, oralnoj higijeni usta, da je odmah dok bi ustao na mi znamo svi kada čovjek na spava, da ajde kažemo određen zadah iz njegovih usta se promijeni, pa je lijepo da čovjek kada ustane prvo očisti zube i to je sunnet Božjih poslanika, alihi salatu wasalam. Nakon toga, u 1000 i 200. hadisu Šurejh ibn Hani kazuje, upitao sam Aišu, šta bi prvo, šta je bilo šta bi prvo vjerovjesnik sallallahu alejhi ve učinio kada bi ušao u kuću, a ona je rekla upotrijebio bi misvak, hadis bilježi imam Buharija, kaže Aisha, Allah poslanik kada bi odnekli došao s polja, prvo što bi radio uzeo bi svoj misak i očistio bi zube. Pa znači, opet vidimo da Allah poslanik naredio i propisao je korištenje misvaka prije namaza. Kada bi ustajao na na noćni namaz očistio bi zube. Kada bi ulazio u kuću, opet bi čistio zube. U 1201. hadisu od Ebu Musa i Lešera radi Allah se prenosi da je rekao ušao sam kod vjerovjesnika sallallahu ve sename, a on je vrh jezika, on je vrh misvaka držao na svome jeziku. Hadis bilježi Buharija i Muslim, Znači imamo vjerodostojne hadise, jedan od tih hadisa jeste i ovaj hadis, da Allah poslanik alaih salatu wasalam mi svakom čistio i svoj jezik. Znači mi svak ima nekoliko svojih funkcija, jedna je da očisti zube, a jedna je da se mi svakom očisti i jezik. E, velik broj ljudi, velik broj ljudi e, ne zna e, za taj sunnet, da je sunnet da se ponekada mi svakom očisti i jezik. <clears throat> U 1202. hadisu da iše radi Allah, to se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam rekao misvak predstavlja čistoću za usta i zadovoljstvo za gospodara. Allahu akbar, dvije velike koristi, jedna dunjalučka, jedna ahiretska. Kaže Aisha, rekao je Boži poslanik, misvak predstavlja čistoću, higijena usta a predstavlja zadovoljstvo gospodara. Kako će misak biti zadovoljstvo gospodara? Na način da čovjek kada čisti usta i svakom, on je na taj način pokoran Božijem poslaniku. On je na, taj, način sljedbenik Božijeg poslanika. Praktikuje ono što je prakticirao Božiji poslanik. Slijedi ono što je naredio Božiji poslanik. Na taj način čovjek postiže zadovoljstvo uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala. Pa bi vjernik čovjek trebao da se trudi, da pazi na higijenu svojih usta. U današnje vrijeme, znači to može postići četkicom za zube, korištenjem pasti, a oni ljudi koji mogu e, da nađu, da sebi priušte, da kupi, i mi definitivno, definitivno je dobra i lijepa stvar. Nakon toga imam Ennevi Rahmetullah Jalihi e, spomenuo jedno novo poglavlje. E, ono što je interesantno spomenuti kada je u pitanju misvak, da čovjek znači u svim situacijama može koristiti misvak u svim situacijama može koristiti misvak. E, islamski učenjaci imaju različite poglede u pogledu čovjeka koji posti, da li nakon podni namaza može koristiti misvak u toku posta, ali ispravno inšala bi da u toku posta isto čovjek može koristiti misvak za čišćenje zuba, s tim što će paziti, jer misvak u datom momentu kada sa njega opada e, njegova e, ona kora ili nekada se sama ona četkica njegova runi, čovjek treba paziti da ništa od toga ne proguta. Kao što čovjek u toku posta kada perije zube četkicom za zube i pastom za zube, treba se potruti maksimalno da ništa od vodi i paste za zube ne prođe u njegovo grlo. Pa je čovjeku postaču dozvoljeno inšala biznila da tokom cijelog dana, da li ujutro, da li u, na podne ili na koristi četkicu za zube, da, će, da koristi pastu za zube, isto tako da koristi misvak. <clears throat> Nakon toga e, Imam Nevi Rahmetullah Ali počinje s jednim novim poglavljem koje u jednu ruku e, se nadograđuje na i svaka, a to su urođena svojstva, znači nešto što bi čovjek trebao da radi, da se trudi, jednostavno to je nešto što odgovara čovjekovoj prirodi. Pa kaže se u hadisu koji bilježi Buhari i muslim od radi Allahu da je rekao Allahu poslanik ali se selam pet je urođenih svojstava ili rekao petero spada u urođena svojstva. Obrezivanje, sunnečenje, brijanje dlaka sa stidnih mjesta, potkraćivanje nokata, čupanje dlaka ispod pazuha i kraćenje brkova. Ovaj hadis nam bilježi Imam Buharija i Muslim. U njemu je Allahu poslanik spomenuo pet stvari koje bi čovjek vjernik trebao da prakticira i da pazi u svome životu. Prva stvar, kaže Allah poslanik ali. obrezivanje. Sunnečenje, hvala Allahu subhanahu naš narod je, e, iako u datom momentu e, odaljen od Islama, pa ćemo vidjeti da velik broj ljudi ne klanja, što je mnogo, mnogo, znači velike grije, ali ćemo vidjeti da velika, velika većina pazi na ovu stvar, a to je sunnečenje obrezivanje muški djeci. Tako da ne treba mnogo snage trošiti ljude upozoravati na to pitanje. Hvala Allahu Đelšanu pa je to e, izuzetno rasprostranjena praksa kod našeg naroda. Ono što se može kazati jeste da e, pitanje e, obrezivanja i sunječenja po mišljenju određenih islamskih učenjaka je vađib, obaveza, tako da kada je u pitanju muško dijete, roditelji bi trebali, dok je dijete još malehno i, hajde da kažemo, mlado, da, ga osuneti, Allah najbolje zna, znači nije pitanje sumnečenja precizirano, ali ono što potvrđuje i medicina i što znači potvrđuje praksa da je e, što ranije bolje to uraditi e, čak i prije nego što dijete i propuza i prije nego što prohoda, jer jednostavno e, sve što je veće dijete, sve je to i bolnije i teže, pogotovo ako dođe dijete u situaciju da je već e, razborito, da razumije, da zna, da, da jednostavno e, bilo koje odvođenje djeteta doktoru, znači iziskuje određene traume, a pogotovo kada se radi o jednom malom hiruškom zahvatu, tako da ono što je praksa pokazala jeste da je najbolje to uraditi u nekim E, ranim, ranim danima, znači dok je dijete izuzetno malehno, iako znači Islam to pitanje nije precizirao. Ono što treba napomenuti e, je činjenica da određen broj ljudi, kada je u pitanju obrezivanje i sumnečenje, e, malo i pretjeruje u datom momentu kada nam se javi određena osoba koja želi da primi islam. Primjer radi čovjek koji je 35 godina, 40 godina, 50 godina, i u prvom planu odmah uvijek dolazi, nakon što rekne la ilaha illallah, odmah treba čovjeka sunnetiti. Definitivno, sunnećenje je, rekli smo, obaveza, ali ne treba tome toliko pažnje pridavati. Čovjek koji primi islam, tek uđe u vjeru, najbitnije je da počne ispravno vjerovati u Allaha, da vjeruje u sudnji dan, u polaganje računa, da ne čini, ne daj Bože, širk, da određene stvari koje je naslijedio eh, iz religija gdje je prija bio, treba to ispravno počistiti, da se, ajde da kažem, ustabili sa najvećim ibadetima Islama, sa namazom, sa postom, sa zekijatom, sa odlaskom na hađ i tako dalje. A tek nakon toga u svemu tome dolazi, dolazi i obrezivanje i sunnečenje, pa čak, ne daj Bože, ako čovjek bi imao strah od toga, iako bi to i ostavio, to nikako ne dovodi u upitno e, njegov Islam. Pa ne treba mnogo, mnogo te stvari forsirati za osobe koji su tek prihvatile Islam, a ne nerijetko nam se dešava da ljudi dok neko primi islam, imam osjećaj da jedva čekaju neko primi islam, pa odmah prvo što mu kažu da treba da se osuneti. <clears throat> Pa znači, prva stvar e, koju je spomenuo Allah poslanik ali se letu u ovom hadisu jeste obrezivanje. Rekli smo da je izuzetno jako mišljenje islamskog činjaka koji kažu da je e, obrezivanje, sunnečenje obaveza muškoj djeci. E, gledano s aspekta medicine, gledano s aspekta e, onoga što je medicina kazala, definitivno izuzetno i mnogo, mnogo koristi koje obrezivanje nosi u sebi. Tako ćemo danas naći da ljudi koji su nemuslimani, svatajući s medicinskog aspekta kolika korist e, proizilazi za dijete i njegov spolni organ i umanjuje upale. Znači, danas ćete vidjeti da ljudi nemuslimani obrezuju svoju djecu i sunete. <clears throat> Druga stvar koju je poslanik spomenuo u ovom hadisu je E, prva stvar obrezivanje, sunnećenje, druga stvar brijanje dlaka sa stidnih mjesta. U islamu je propisano i muškarcima i ženama da znači e, oko genitalija, oko stidnih dijelova tijela e, s vremena na vrijeme, s vremena na vrijeme shodno potrebi strane i obriju dlake. <clears throat> Svakako opet sve nam ovo ukazuje e, koliko islam posvećuje pažnje higijeni, pa smo vidjeli i samo obrezivanje. E, jedna glavna stvar zbog koje je naređeno obrezivanje jeste iz razloga higijeni i mnogo, mnogo, mnogo je higijeničnije, znači da čovjek bude obrezan nego da nije. S druge strane e, i uklanjanje dlaka oko stidnih dijelova tijela definitivno mnogo je higijeničnije nego da to ne bude uklonjeno. Isto tako, treća stvar, Kaže Allah poslanik ali se letu selam podrezivanje nokata. Treća stvar, opet ćemo vidjeti ako čovjek zapusti nokte, da se pod njegovim noktima e, nakupljaju razno razne nečistoće, tako da e, definitivno islam, e, islam podstiče muslimane i sve druge ljude da redovno pazi na svoje nokte. Čak imamo na hadise da je Allah ali se lato se to ograničio da ne smije nikako prijeći 40 dana. Danas vremena na vrijeme imamo određene trendove modu da omladina, pogotovo djevojke, puštaju nokte, muškarci nekada puštaju samo jedan nokat i tako dalje. Sve je tu u koliziji sa sunetom Božih poslanika, ali se letu selam, a s druge strane definitivno, definitivno kada, gledamo s aspekta e, e pažnja nokata, e, definitivno da čovjek na vrijeme reže svoje nokte e, i da ih uklanja, definitivno to je mnogo, mnogo higijeničnije, a s druge strane i samo puštanje nokata Pogotovo kad su u pitanju žene, dosta puta biva razlogom da čovjeka sputava određenim funkcijama njegovih prstiju, i njegovih ruku. Pa je znači u islamu propisano obrezivanje i velik gručenjaka je smatrao da je to obaveza. U islamu je propisano uklanjanje dlaka oko stidnih dijelova tijela i za muškarce i za žene. E, u islamu je propisano e, podrezivanje nokata e, da ne prelaze nokti 40 dana nikako, a sodno potrebi i prije toga da se režu. Čupanje dlaka ispod pazuha. Interesantno je da u svim hadisima Allah kada govori o uklanjanju dlaka ispod pazuha da govori sa terminom čupanje dlaka. Čak sam slušao da određeni učinjaci kažu e, onaj ko može istrpjeti da čupa dlake ispod pazuha da na taj način umanjuje dlake za razliku od onog čovjeka koji dlake, umanju, e, dlake ispod pazuha uklanja brijanjem. Svakako opet smo rekli e, osnovni cilj islama jeste higijena pošto su pazusi mjesta gdje znači e, dolazi do koncentracije e, znoja, Islam je propisao čovjeku vjerniku da uklanja dlake ispod pazuha, ono što je u islamu bitno da se ukloni dlake. Da li će se uklonuti brijanjem ili čupanjem, a ne kada su čak ljudi to radili i e, na određen način kao da su to spaljivali. Sve je to validno, bitno je da se dlake uklonu ono što je od baš od jeste čupanje dlaka. Ali ako insan ne može, jednostavno da li ga to boli ili nije navikao ili ne zna to raditi, onda će pribjeći bilo kojoj drugoj metodi, da li će to uraditi sa nekom mašinicom, da li će to uraditi sa e, brijačem, da li će to, znači i u islamu je bitnan cilj. Cilj je da se dlake uklonu zato što jednostavno je to mnogo, mnogo adekvatnije kada je u pitanju higijena. Pa vidimo opet jedna od stvari koja ukazuje koliko islam pažnje posvećuje higijeni jeste da je propisano i naređeno uklanjanje dlaka ispod pazuha i za muškarci i za žene. Nerijetko ćemo vidjeti da ljudi, pogotovo u nekim ruralnim sredinama kad su u pitanju sela ili šta ja znam, ljudi koji ne znaju za ove stvari, da ljudi nikada u životu možda nisu uklonuli dlake ispod pazuha, a što je definitivno, definitivno nehigijenično, e, daleko od bilo kakvog nekog normalnog razmišljanja, pa u islamu znači propisano, propisano čovjek s vremena na vrijeme ukloni dlake ispod pazuha, a sve to opet kažemo ukazuje koliko islam još prije 1400 godina mnogo, mnogo pažnje posvećivao ljudskoj higijeni. I zadnja stvar, e, kraćenje brkova. E, insan e, u islamu, vidjet ćemo poslije kroz hadise, naređeno muslimanu da pušta bradu, a da krati brkove i samo za zapuštanje brkova, da prelazi tu neku normalnu granicu preko usana, definitivno uzrokuje da, se hrana dodiruje sa brkovima, što definitivno nije nimalo higijenčno pa je u islamu propisano da se brkovi potkraćuju, a da se brade puštaju. Nakon toga, <clears throat> nakon toga, 1204. hadis od Aisha radi Allahu ta'ala se prenosi da Allahu poslanik se salatu kazao <clears throat> desetero spada u fitru. Znači Allahu poslanik u jednom hadisu kada je spominjao nekim hadi, ashabima spomenuo je pet stvari koje čovjek treba paziti kada je u pitanju njegovo tijelo i njegova higijena. U drugom hadisu spomenuo je još neke stvari, pa u ovom hadisku i također je dostojna Iša radijallahu ta'ala prenosi da je Boži poslanik kazao da je deset stvari koje čovjek treba paziti kada je u pitanju higijena njegovog tijela. Pa kaže se, prva stvar, kaže Allahu poslanik, deset rozpada u urođena svojstva. Kraćenje brkova. U ovom hadisu prije bilo zadnja stvar kraćenje brkova, u ovom hadisu počinje odmah sa kraćenjem brkova, pa smo spomenuli da je u islamu propisano da čovjek pazi na svoje brkove i da ih e, znači s vremena na vrijeme e, krati jednostavno i zbog ljepote izgleda i s druge strane zato što je to higijenični. E, druga stvar, puštanje bradi. Vidjet ćemo da je nakon toga imam Nevi spomenuo jedan poseban hadis u kojem govori o propisima puštanja bradi, ali generalno što možemo kazati muslimanima, muslimanima je naređeno puštanje bradi. <clears throat> Poslije ćemo o tome, inšala, kratko malo prodetaljisati. <clears throat> Treća stvar koju Allah poslanik spominje u ovom hadisu jeste upotreba mi svaka. Mi smo već večeras spomenuli e, nekoliko hadisa koji ukazuju na e, vrijednost korištenja mi svaka, pa smo kazali da danas ljudi koji nemaju priliku da koriste mi svak e, za čišćenje zuba, ako Bog da ako budu koristili četkucu za zube i budu koristili kaladont, inšala oni su time postigli ono što se treba postići mi svakom. Ispiranje nosa vodom. Prilikom abdesta čovjek pet puta dnevno kada uzima abdest čisti svoj nos, ali opet kažemo, pogledajte kako je islam plemenit, kako je potpuni savršen, da određene stvari propisuje, a sve to opet ima svoju pozadinu, a to je higijena. E, šesta stvar, Podrezivanje nokata, spomenuli smo da se to odnosi i na muškarce i na žene. Pranje koži između prstiju, a čak islamski neki učenjaci kažu da se to odnosi i na određene neka druga mjesta gdje može doći do skupljanja nečistoći na čovjekom tijelu. Pa između ostalog čovjek kada se tušira da primjer radi operi e, pupak, da operi mjesto između prsta jer se tu može doći do e, sakupljanja nečistoća pa je propisano i pohvalno da čovjek očisti mjesta na kojima može doći do sakupljanja nečistoće na ljudskom tijelu. <clears throat> Isto tako Čupanje dlaka ispod pazuha, o tome smo govorili, brijanje dlaka sa stidnog, stidnih dijelova mjesta i pranje vodom, da čovjek nakon što završi fiziološku potrebu da se očisti vodom. Pogledajte svih ovih deset stvari opet i e, pranje nakon fiziološke potrebi, Islam još u to vrijeme, još u arapskom svijetu gdje su uvijek bile velike nestašice vode, Islam propisuje da čovjek nakon i velike fiziološke potrebe i male fiziološke potrebi, obavezno, obavezno treba da se očisti. Svakako postoje neka alternativna, alternativni načini higijene i čišćenja e, nakon fiziološke potrebe da čovjek to učini ili e, odjećom ili e, korom ili kamenom, ali osnova znači jeste da čovjek treba nakon fiziološke potrebe da se očisti vodom. Svih ovih deset stvari imaju zajednički cilj, a to je higijena ljudskog tijela. Pogledajte koliko islam savršen i koliko je islam lijep, koliko ljudima preporučuju, koliko ljudima preporučuje sve ono što što će čuvati njihovo tijelo i paziti higijenu njihovog tijela. <clears throat> Nakon toga, nakon toga e, zadnji hadis u večerašnjem druženju, oko kojeg ćemo se inšala malo i zadržati, jeste hadis od Abdullah ibn Omara, se prenosi da je Allah poslanik ali se rekao potkresujte brkove i puštajte bradu, hadis bilježi Buharija i Muslim. Vidimo u ovom hadisu ja inače nisam od ljudi koji voli mnogo da pričaju o bradi, da forsira priču o bradi, ali definitivno ljudima se mora nekada spomenuti propis e, određenog pitanja. Prva stvar u ovom hadisu koji bilježi ima Buharija i Muslim, Allahu poslanik alaihi salatu wasalam u naredbenoj formi kaže potkresujte brkove i puštajte brade. Generalno pravilo u islamu kada određena stvar bude izrečena u naredbenoj formi, ona u osnovi je vađiv, farz, obaveza. Ovdje vidimo da je Allah poslanik alihi naredio puštanje bradi. To je jedna stvar, rekli smo iz naredbene forme u islamu, kada određena stvar dođe u naredbenoj formi tako izrečena, iz toga proizilazi da je ta stvar obaveza. Pa znači na osnovu ovog hadisa i mnogih drugih hadisa, možemo slobodno kazati desetine hadisa Allahog poslanika ali se selam izrečene su da je Allah poslanik naredio muškarcima svoga umeta da puštaju bradu, a da potkresuju brkove. Ono što treba spomenuti jeste nekoliko stvari vezano za ovo pitanje. Prvo, mi živimo u vremenu kada velik broj ljudi želi da poistovjeti puštanje bradi sa nekim ekstremnim razmišljanjima i nekim čak nazovimo i terorističkim pogledima na mnoga pitanja. Te dvije stvari nemaju nikakve dodirne, vezi. vezi puštanje brade je stvar koja je naređena u islamu. To što insan u datom momentu pusti bradu pa napravi neku grešku, tu grešku treba pripisati insanu samome, a nikako grupaciji ljudi koji imaju sa tim čovjekom dodirnu tačku. Puštanje brade je naređeno u islamu, u mnogim vjerodostojnim hadisima Božih poslanika. To je jedna stvar. U današnje vrijeme, u vrijeme islamofobije, mnogo, mnogo, mnogo znači, hajde da kažemo, pažnije se posvećuje puštanju brade. Insan dok ima bradu, dok je ušao u avion, dok je došao na aerodrom, dok ide po ulicama nekih evropskih ili drugih gradova, ljudi gledaju na njega, hajde da kažemo, sa nekim prezirom. Što je neispravno jer je svačije pravo da kažemo da, da izgleda kako hoće. Pa rekli smo prva stvar, e, u islamu je strogo naređeno puštanje bradi. Druga stvar, ne postoji niti jedan hadis da je Allah poslanik alaih salatu wasalam skraćivao nešto od svoje bradi. Pustio je njegovu bradu da raste onoliko koliko, hajde da kažemo, e, ona i bude rasla. Brada Božih poslanika, ali se letu se kao što je došlo u opisima nekih asava Božih poslanika, jeste bila negdje u dužini jedne šake. Znači u dužini jedne šake je bila dužina brade Božji poslanika, ali se letu selam i hadisi koji govori o tome da je Božji poslanik kratio bradu e, dužinom i širinom nisu ispravni. Znači nemamo vjerodostojan hadis koji ukazuje da je Božji poslanik ali se letu selam kratio bradu. Isto tako <clears throat> velik broj ljudi želi da predstavi da je puštanje bradi običaj Arapa. Pogledajte, običaj Arapa za Božijeg poslanika, za vrijeme Božijeg poslanika je bilo da nosi turban ili da malo imaju i dužu kosu. I to je činio Božji poslanik. Ali zato nećete naći nigdje da je poslanik naredio nošenje turbana ili puštanje kosi. Pa je znači puštanje kosi i nošenje turbana možemo pripisati za običaj Arapa, ali puštanje bradi ne možemo povezati za običaj Arapa jer je Božji poslanik poslan cijelom umetu i Božji poslanik je izrekao desetine hadisa u kojima je naredio puštanje bradi. Pa znači ne možemo kazati da je puštanje bradi bilo poznato za vrijeme Arapa i života kada živio Božji poslanik, pa je zbog toga Božji poslanik imao bradu. Ne, Božji poslanik je nosio turban zato što je se turban u to vrijeme nosio, ali ga nije naredio da se nosi. Nekada je imao malo dužu kosu, ali nije naredio puštanje kosi, ali je strogo naredio puštanje bradi. Pa smo rekli, imamo naredbenu formu da je obaveza muslimanu da ima bradu. S druge strane, ne postoji validni i vjerodostojni argumenti koji ukazuju da je Božji poslanik ili dužinom ili širinom kratio svoju bradu. Treća stvar, a to je da je Boži poslanik, ali se letu spomenuo da je u brijanju bradi oponašanje nevjernika i oponašanje žena. Pa bi čovjek vjernik trebao da izbjegava brijanje bradi zato što se na taj način oponašaju nevjernici i da se na taj način oponašaju žene. Isto tako, i to je zadnja stvar koju ćemo večera spomenuti, a to je Imam Ibn Hazm i mnogi drugi navode konsenzus islamskih učenjaka, što obuhvata i naš hanefijski mezheb, da je zabranjeno brijanje bradi. Pa znači vraćamo se na početak, imamo u hadisima naredbe da se pusti brada, a imamo na kraju da islamski učenjaci imaju jednoglasan stav. Učenjaci, ne mislimo na nekoga koji je ispod učenjaka. Islamski učenjaci imaju jednoglasan stav da je da je haram i zabranjeno brijati bradu muškarcima i da se to smatra jedan vid e, unakažavanja ljudskog tijela. Znači ovo su četiri komponente koje bi čovjek vjernik trebao da zna kada je u pitanju brada. Definitivno brada nije jedan jedini propis islama. Pa možemo vidjeti da čovjek možda nema bradu, ali možda redovno klanja i redovno posti i daje sadaku i bio je na hađu i ima mnogo, mnogo dobrih osobina. Ali definitivno kada je u pitanju možda brada, tu je zakazao. E, ljude ne treba vagati i mjeriti samo po pitanju bradi. Ali definitivno brada ima svoju, hajde da kažemo, svoje utemeljenje u islamu. Molim uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala da nas učesti na putu istine. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu i na kraju subhaneke, Allahumma bihamdike, أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك